บุ๊กทู ห้าสิบห้านำมเมยลำนำมเยลำการทำงาน làm việc làm việc คุณทำอาชีพอะไรคะ bạn làm công việc gì bạn làm công việc gì สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ chồng tôi có công việc là bác sĩ chồng tôi là bác sĩ ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง tôi làm y tá nửa ngày tôi làm y tá nửa ngày อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ chúng tôi sắp được tiền hưu trí chúng tôi sắp được tiền hưu trí แต่ภาษีสูงมาก nhưng mà thuế cao nhưng mà thuế cao และค่าประกันสุขภาพก็สูง và bảo hiểm sức khỏe cao và bảo hiểm sức khỏe cao หนูอยากเป็นอะไรในอนาคต bạn muốn trở thành gì bạn muốn trở thành gì หนูอยากเป็นวิศวกร tôi muốn thành kỹ sư tôi muốn thành kỹ sư หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย tôi muốn học ở trường đại học tôi muốn học ở trường đại học ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัด tôi là thực tập sinh tôi là thực tập sinh ดิฉันมีรายได้ไม่มาก tôi không kiếm được nhiều tiền tôi không kiếm được nhiều tiền ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ tôi làm thực tập ở nước ngoài tôi làm thực tập ở nước ngoài นี่คือหัวหน้าของดิฉัน đây là người lãnh đạo của tôi đây là người lãnh đạo của tôi ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี tôi có bạn đồng nghiệp tốt tôi có bạn đồng nghiệp tốt เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin ดิฉันกำลังมองหางาน tôi tìm một chỗ làm tôi tìm một chỗ làm ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว tôi thất nghiệp một năm rồi tôi thất nghiệp một năm rồi ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมาก ở nước này có nhiều người thất nghiệp quá ở nước